Šis raidījums var izskanēt pateicoties klausītāju ziedojumiem. Paldies par tavu atbalstu! Čau! Šeit Tēvs Dmitrijs un programma Ārpus ramjiem. Teoloģija un dzīve nav tik vienkāršas un mēs būtu arī interesantas. Pamēģināsim paskatīties plašāk uz to, kā mēs ticam un kā dzīvojam. Katru otro mēneša pirmdienu, pulksten 16. Radio Marija Latvijā. Labvakar, darbie radījuma arī klausītāji. Otrā mēneša piekdiena. Es tā mazliet jau paskaitīju uz priekšu, ka mēs vēl, vēl divas reizes tiksimies līdz maijam, līdz beigsies šī sezona. Pirmdien, es pateicu, <laughs> ne pirmdien, ja? piedodiet. Tad otrā mēneša pirmdiena un mēs tiekamies ar jums eh, programmā ārpus rāmjiem. Uh, Ja jūs atceraties, pagājušā reizē mēs bijām runājuši par egzorcismiem un par ļaunā garā darbību, un tādam līdzsvaram varētu teikt, šodien es gribētu parunāt eh, par kaut ko pilnīgi pretējo un vēl labāko. Proti iet runa par svētā gara darbību, par harizmatisko lūkšanu. Jo arī šeit nevis ir tik vienkārši un nevis ir tik viennozīmīgi, kā to parasti e, saka tie, kas praktizē šo lūkšanu. Es, bet es ļoti ceru, ka pēc tā visa, ko es pateikšu, nebūs jau tā, ka kāds mani sāks nemīlēt vēl vairāk, bet tomēr šīs lietas un arī šo harizmatiskas lūkšanas realitāti es gribētu šodien izskatīt no teoloģiskā redzes punkta. Un, protams, viss, ko es šodien stāstīšu, tie nav mani kaut kādi izgudrojumi, bet es uh, balstījos, uh, gatavojoties šim raidījumam, uz priestera Gžegoža Ščelčika, uh, eh, dogmātika no Polijas, no Slaunskas universitātes eh, rakstiem un arī uz dažiem viņa intervijām, bet, protams, kā vairāk uz zinātniskiem rakstiem. Jāsaka, ka šie raksti tika uzrakstīti gadus 20 atpakaļ, varbūt mazliet mazāk, bet tomēr eh, šīs lietas, par kurām viņš raksta, viņas ir joprojām aktuālas, jo teoloģija un Dievs, eh, teoloģija mainās, bet Dievs paliek tas pats un viņa dāvanas un viņa labestība attiecība uz mums ir uh, ne, ir, mm, kā lai to pareizi pateikt, viņa ir neatceļama. Ja? Un līdz ar to parunāsim arī balstoties uz šiem viņa rakstiem. Tātad harizmatiskā lūkšana. Kas tas ir? Sāksim ar to, ka harizmatiska lūkšana tas ir diezgan interesants jēdziens, um, kurš īstenībā no teoloģiskā redzes punkta ļoti neprecīzs. Kāpēc? Jo parasti par harizmatisko lūkšanu mēs saucam to lūkšanu, kas notiek tā saucamais harizmatiskas kopienas kontekstā, kad notiek kopīga slavēšana, eh, varbūt kāds saņem arī valodu dāvanas, varbūt nu arī notiek kaut kādi pravietojumi vai kaut kāda eh, īpaša atklāsme attiecību uz doto kopienu. Es ceru, ka mums pietiks laika un mēs arī par to parunāsim. Bet īstenībā tas ir eh, diezgan, diezgan liela sašaurināšana šim jēdzienam, jo, ja mēs runājam par harizmātiem, un par to mēs arī pēc brīža parunāsim, tad jāsaka, ka katrs kristietis ir harizmātisks, jo uh, jēdziens harizma, jeb dieva dāvana, viņa neierobežojas tikai ar to, kas notiek tā saucamajās harizmatiskās kopienās. Piemēram, pirmā, kas man nāk prātā, tas ir, eh, nezinu, vai joprojām funkcionē, jo es ne, tā nesekoju līdzi eh, visam, bet eh, tā kopiena efata, ar kur arī savā laikā biju iepazinies. Bet harizmatiska lūkšana īstenībā mēs varētu pateikt tā, ka katra lūkšana ir harizmatiska, jo katru, katra lūkšana ir dieva dāvana, jo vairāk brīva dieva dāvana. Un tāpēc Vai nu mēs lūdzamies valodās, vai nu mēs lūdzamies breviāru, vai nu mēs eh, lūdzamies rožakroni, kādu litāniju, vai arī mēs lūdzamies kopā eh, liturgijā, kaut arī stundu liturgija jau ir liturgija, ja mēs lūdzamies, piemēram, kopīgi svētajā misē mm, vai adorācijā, katra lūkšana varētu būt harizmatiskā. Un eh, ne tikai varētu būt, bet ir – Un tāpēc eh, būtu bīstami dalīt eh, ticīgos, kas lūdzās uz harizmatīkiem un neharizmatīkiem, vai uz harizmatiskiem cilvēkiem un neharizmatiskiem cilvēkiem. Protams, šeit, šeit tagad neiet runa par psiholoģisku īpašību, ka kāds ir tas, kurš ir spējīgs pievērst savu uzmanību un būt uzmanības centrā, bet iet runa tieši, tieši par to, vai cilvēks ir apdāvināts ar Dieva žēlistību, vai Dievs ir iznācis viņam pretī. Tātad katrs kristietis ir harizmatisks pēc savas būtības. Un e, tagad es aicinu jūs mazliet ielūkoties katoliskas baznīcas katehizmā, un es gribētu, lai mēs kopā nolasītu tikai trīs punktus no, 700, no 799. līdz 801. punktam. Jo tieši šie trīs e, katoliskas baznīcas e, punkti skaidri definē, kas tas ir tie harizmāti lai mēs varētu pēc tam arī turpināt runāt par uh, harizmatisku lūkšanu. Tātad sāksim ar 799. Harizmas, vai tas būtu neparastas vai arī vienkāršas un pazemīgas, ir svētā gara žēlastības, kas tiešā vai netiešā veidā ir noderīgas baznīcai, jo tās tiek dotas, lai celtu baznīcu un kalpotu cilvēku labumam un pasaules vajadzībām. Paturpināsim mazliet tālāk. Harizmas ar atzinību jāpieņem ne tikai to saņēmējam, bet arī visiem baznīcas locekļiem, jo tās ir brīnišķīga žēlastības bagātība, kas sekmē apustulisko dedzību un visas Kristus miesas svētumu. Taču ar nosacījumu, ka šis dāvanas patiešām nāk no svētā gara, un to pielietojums pilnībā saskaņa ar šī paša gara autentisku ierosmi, tas ir saskaņa ar mīlestību, kas ir harizmu patiesuma mēraukla. Tāpēc šeit vienmēr ir nepieciešama harizmu izšķiršanas spēja. Neviena harizma neatbrīvo no saistības ar baznīcas ganiem un pakļautības tiem. Viņam pienākas nevis noslāpēt garu, bet visu pārbaudīt un saglabāt labo. Lai visas harizmas, to daudzveidība līdzdarbotos un papildinātu, papildinātu viena otru kopējam labumam. Tātad pamēģināsim mazliet sistematizēt. Harizma Tā ir īpaša dieva dāvana, īpaša dieva žēlastība, kas tiek dota cilvēkam no vienas puses, lai viņš būtu gatavs realizēt kaut kādu labumu, tas nozīmē, ka šī žēlastība skar viņa gribu, un no otras puses arī dāva viņam eh, zināmā mērā spējas, lai šo labumu realizētu. Ar citiem vārdiem sakot, harizma ir svētā gara dāvana, kurš palīdz cilvēkam ieraudzīt labumu, kas būtu jāizteno, uh, Eh, stiprina viņā vēlēšanos šo labumu realizēt un arī palīdz šo labumu realizēt viņa dzīvē eh, par labu visai baznīcai, protams, ne, ne, nevis sev pašam, jo tas ir ļoti svarīgi, kā baznīcas labā, nevis sevis paša labā. Un tāpēc mēs varam pateikt skaidri, ka harizma tas ir realizēt katru labumu. Vienalga, vai tas būs kāds, kas, teiksim, pirms brīža atnāca uz Radio Marija, eh, Radio Marija štab eh, kvartēru, uz Radio Marija studiju atnāca apkopēja, kura eh, iztīra un savēt kārtībā visu, kas šeit ir savēdams kārtībā, un tas arī harizma, jo no vienas puses cilvēks redz, ka ir kaut kāds labums realizējams, vēlās to darīt, atnāk un to dara. Un kaut arī tas šķietami pilnīgi mm, neredzami, jo sežot studijā es neredzu, kā viņa tur darbojās, bet mēs varam redzēt, ka šis labums tiek iztenots, un pēc tam, kad es izie, iziešu no studijas, es redzēšu, ka grīda ir izmazgāta, ka putekļu nekur nav. Un arī ir lielas harizmas, piemēram, um, nu, nāk prātā pirmais, tas ir pāves Jānis Pavils II, jau svētais, kur, kuram bija īpaša dieva dāvana uzrunāt ne tikai atsevišķus cilvēkus, bet veselas tautas, kurš bija spējīgs pāraut daudzus aiz sevis. E, un es atceros, es biju vēl pusaudzis, kad viņš bija atbraucis uz Latviju, e, un e, es atceros, ka kad pēc tam man stāstīja, ka garīga semināra, kandidātu uz garīgu semināru skaits bija krietni vairāks nekā iepriekšējā un arī nākošajā gadā, jo tas bija saistīts arī ar viņa vizīti. Protams, ne visi kļuvā par priestriem, bet vismaz daudzi mēģināja. Tā kā harizmas ir patiešām dažādas, un katrs no mums, tā ir mana hipotēze, protams, es nevaru to pārbaudīt, bet katrs no mums ir apdāvināts ar kaut kādu harizmu. Tas nozīmē ieraudzīt labumu, vēlēt šo labumu realizēt un arī to realizēt baznīcas un kādas kopienas labā. Un tāpēc e, būtu ne īpaši pareizi, ne īpaši labi kaut kādā veidā runāt par to, ka viens harizmāts ir labāks nekā cits. Jo to mēs varam salīdzināt ar māju. Ja mēs skatīsimies uz ēku, un mēs nevaram pateikt, kas ir vissvarīgākais fundaments vai jumts, jo gan bez viena, gan bez otra māja nepastāvētu. Bez fundamenta mēs to nevarētu izbūvēt, bez jumta mēs būtu vien, vienmēr zem lietus, zem sniegas, zem sniegas, zem saules, un e, šī māja ātri vien aizietu bojā, tiktu iznīcināta. Un tāpēc vis, visas harizmas, visas dieva dāvanas ir svarīgas, bet svarīgi arī pievērst uzmanību vēl vienai lietai, ka harizma tā ir svētā gara dāvana. Burtiski tā ir dāvana, jo vārds haris arī nozīmē dāvanu. Tas nozīmē, ka tā tiek dota mums brīvi. Tas nozīmē, ka ne jau mēs esam spējīgi sev šo dāvanu izlūgt, ne mēs esam spējīgi arī Dievu kaut kādā veidā piespiest šo dāvanu sev dāvāt. Jā, un, arī, un arī gadās, ka cilvēki, a, a, pastāstīšu vienu gadījumu no, manam, no manu studiju gadiem vēl Ļublinas e, garīgajā seminārā. Es nevienu reizi jau to biju stāstījis, bet es pastāstīšu vēlreiz, eh, jo tas tiešām ir no vienas puses pamatsošs, bet no otras puses tas ir diezgan interesants. Kadreiz arī pie mums uz semināru bija ieradies kāds no ceļojošiem harizmatīkiem, eh, kuru ielūdza pie mums, eh, un viņš arī mums klērikiem stāstīja, kā, kā svētais gars, cik forši viņš darbojas viņa dzīvē, cik lielas lietas viņš ir uh, panācis un cik daudz cilvēkus atgriezis un dziedināšanas un vispārējais un tā tālāk. Protams, tas bija eh, no vienas puses ļoti interesanti paskatīties, bet nu jau kā seminaristi mēs vienam, vienmēr bijām skeptiski pret visām tādām lietām, jo eh, teoloģija arī uzliek emocijām zināmas robežas. Un vienā brīdī šis uh, cilvēks saka, ziniet, es lūdzu, lai Dievs man dot žēlastību un harizmu, uh, Ehm, augšām celt mirušos. No vienas puses, nu, šķiet, ka labi nomira mm, cienījama vecumā mīļā vecmāmiņa, bet mēs gribētu, lai viņa padzīvotu, kāpēc gan ne, būtu taču labums. Bet nu klēriki jau nebūs klēriki, ja viņi kādu nepavilks aiz zoba. Bet šajā situācijā viss bija ļoti nopietni. Ehm, mēs viņam uzdevam, nu ne mēs, bet viens no seminaristiem eh, citiem atbalstot uzdeva tādu jautājumu. Ehm, bet priekš kam? Ja cilvēks ir jau nostaigājis savu dzīves ceļu, ja Dievs jau ir pieņems lēmumu, ka viņam jau laiks doties pie viņa, tad kāpēc viņu raut ārā uz šo dzīvi? Labi, ja no vienas puses tas ir kāds jauns cilvēks, kurš varētu vēl kalpot un kalpot, bet ja tas ir cilvēks liela vecumā, priekš kam jūs vēlaties, lai viņus celt augšā? Kam jums tas ir vajadzīgs? Un godīgi jāsaka, ka viņš nevarēja atbildēt. Protams, ka jau visi cilvēki, kuriem ir runāšanas spējas, viņš tur no daudzām pusēm 15 minūtes mums tur skaidroja, bet īstenībā, kā jau zināt, un es pats pats par sevi zinu, ka vari runāt ļoti ilgi un gari un nepateikt neko. Un šī atbilde arī bija neko, jo Dievs vēlās, jo tur būtu noteikti kaut kāda laba zīme un cik daudz cilvēku atgrieztos un tā tālāk, aizmirstot par to, ka cilvēki atgriežas nevis redze, redzot mirušos, kas augšām celās, bet pateicoties Dieva žēlastībai. Atcerēsimies slaveno Jēzus um, līdzību par Lāzaru, kad uh, tas bagatnieks cieš uh, Elles mokas un uh, saka, pasū, sūti Lāzaru, saka Abra, Avrām, Abrahamam, sūti Lāzaru uh, pie maniem brāļiem, lai viņi nenonāktu šajā uh, ciešanu vietā, uz ko Abrahams loģiski atbild. Uh, ja viņam ir pravieši un, un mūzus un pravieši, un viņi viņu neklausa, tad pat ja kāds no augšām, augšām celsies, viņi neticēs. Un šie vārdi ir aktuāli arī šodien. Un starp citu viens no seminaristiem arī šos vārdus viņam nocitēja. Tāpēc, ka redziet, harizmata ir tāda lieta, ko Dievs dāvā, nevis tas, ko mēs sev gribam. Un arī Latvijā es biju saskaries nevienu reizi vien, ka viens otrs cilvēks saka, es gribu, lai man būtu dziedināšanas dāvana – Un, kad es jautāju, kāpēc, nu tad cilvēks nevar atbildēt. Bet šeit es vēlos jums šodien arī pateikt, kāpēc harizmas tiek dotas. Harizmas netiek dotas, lai taisītu reklāmu baznīcai. Harizmas netiek dotas, lai um, veik, veicinātu kaut kādu popularitāti, un pēc tam, lai cilvēki nāktu uz baznīcu un, piemēram, ziedotu kaut ko. Kaut arī Latvijas baznīca patiešām nav bagāta. Harizmas eh, domāts tam dēļ, lai bazne, lai kristiešu kopiena pieaugtu ticībā. Jo katra harizma, katra dieva dāvana ir domāta tam dēļ, lai vai nu no visas baznīcas labums, lai tas mērķis ir visas baznīcas labums, lai kādu cilvēku labums. Bet ar vārdu labums es saprotu patieso labumu. Jo arī, piemēram, kad uh, noziedznieks lūdzās, lai viņam izdodas noziegumus, noziegums, un kad viņam tas sanāk, viņš arī lūdzās, lai Dievs pret viņu ir labestīgs, lai viņam paveicās. Bet vai tas darbs būtu, darbs būtu, ko viņš ir paveicis, ir labs? Noteikti nē. Un tāpēc šeit iet runa par patiesu labumu. Bet kristietībā patiesais labums ir sasniegt pestīšanu, lai kā mēs to nesaprastu. Līdz ar to Э, ļoti svarīgi, ja mēs, kad mēs vēršamies pie Dieva un sakam, kungs, tu zini, man ir tāda sajūta vai man ir tāda pārliecība, ka es vēlos, lai tu dāvātu man šo harizmu vai šo dāvanu, vērts uzdot jautājumu, kādu labumu tas nesīs baznīcai, kādu labumu tas nesīs manai kopienai, kādu labumu tas nesīs arī pasaulē. Tāpēc arī brīžiem mums gadās, ka mēs lūdzam ne to, kas būtu patiešām ir svarīgs. Un vēl viena lieta, kas attiecas uz harizmām, un ko mēs varam secināt no eh, šī, eh, no šī katehizma fragmenta, ko bijām, nol, ko bijām dzirdējuši, tas ir tas, ka harizmas būtu jāatpazīst. Un šeit es gribu atgādināt ļoti seno latīņu eh, tādu parunu. Nemo judex in sua causa, kas tulkojuma nozīmē neviens nav tiesnesis savā pašā lietā. Ir nepieciešams tas, kurš paskatītos no malās, malas un novērtētu. Nu, būsim godīgi, kad mēs strīdamies ar kādu cilvēku, mēs esam pārliecināti, ka mums ir taisnība, bet viņam nē. Mēs esam svēti pārliecināti, ka, šim, ka šis cilvēks kļūdās, un mums ir gandrīz kā svētais pienākums viņam pierādīt kaut ko. Un cik stulbi ar laiku izrādās, ka nevienmēr nevisais biju taisnīgs, nevien, nevienmēr nevisā man bija patiesība – Eh, man bija taisnība. Un līdz ar to, arī runājot par harizmātiem, ir nepieciešams eh, atbildēt skaidri, ka ne jau es pats um, definēju un ne jau, ne jau es pats atpazīstu, vai man ir kāda harizma vai nē. Ja iet runa par tā saucamām parastām harizmām, eh, tas nozīmē, ka nu, vienkārši ikdieniškie darbi baznīcas labā, šeit viss ir ļoti vienkārši, jo parasti arī ehm, cilvēks, kas būtu atbildīgs, viņam jau nebūs iebildumu pret to, lai šis lietas darītu. Bet ja iet runa par neparastiem harizmātiem, par kuriem mēs pēc brīža runāsim, tad šeit noteikti ir nepieciešamība un liela nepieciešamība pēc kādas baznīcas autoritātes. Kāpēc tas tā ir? Pirmam kārtām Dievs nevar būt pretrunā ar sevi pašu. Tas nozīmē, ja, baznī, ja mēs ticam, ka baznīca ir Dieva darbs, ne jau cilvēku darbs, ja mēs ticam, ka Baznīca – tas ir Dieva dibināta institūcija, kas ir gan dievišķīga, gan cilvēciskā, kurā darbojas svētais gars. Un ja pēkšņi parādās cilvēks, kurš uh, sāk darīt vai mācīt kaut ko, kas nav līdz galam mm, vien, vienotība, kas neveicina vienotību ar baznīcu, kas drīzāk veicina kaut kādu šķelšanos, strīdus, kas veicina kaut kādas nesaskaņas, kas veicina nekartību, kas veicina mīlestības trūkumu. Uh, Tad rodas jautājums, ehm, vai to arī dara svētais gars? Vai te viņš varētu būt pretrunā ar sevi pašu? Proti, kā galvenā atbildīga persona par, harizmu atbild, par harizmām, tas ir vienmēr bīskaps savā diecēzē. Un, ja mēs pateiktu, paņemsim uh, draudzes līmeni, tad draudzes prāvests. Ja mēs pateiksim, uh, parunāsim runa vai runāsim par kopienas līmeni, tad tajā gadījumā priesteris vai karidznieks vai arī lais, kurš ir uh, bīskapa vai draudzes prāvests nozīmēts, lai būtu atbildīgs par šo kopienu. Un šajā gadījumā uh, notiek tāda zināmā mērā sinhronizācija. No vienas puses notiek Svētā gara darbība, kas ir spontāna, jo, protams, ka svētais gars nav ierobežots pats ar baznīcu, bet no otras puses baznīca kalpo kā instruments, lai šī dāvana tiktu atpazīta kā svētā gara dāvana. Nemo judeksin so kauza, ne jau es esmu tiesnesis, vai tas ir no svētā gara vai nē, bet es to dodu, um, es ļauju baznīcai ka Dieva dibināta institūcija to verificēt un to pārbaudīt, vai tā ir patiešām Dieva dāvana, vai tā nav Dieva dāvana. Un tāpēc eh, parasti es pārbaudu, ja arī man gadās manā priestera praksē, eh, satikt cilvēkus, kuri mm, apgalvo, ka viņiem ir kaut kādas īpašas dāvanas, piemēram, kādam paradies dievmāte. Un kad es saku, ok, tā, tas ir bīskapa telefons – Parasti jāzvana tam bīskapam, kura diecezes teritorijā notika šis fenomens vai šis gadījums vai, šis, vai tika parādījusies šī harizma. Uh, eh, jāpiezvana bīskapam un jāpastāsta, ekscelents, redziet, tāda lieta, ka es gribētu ar jums parunāt, jo man ir tāda pārliecība un esmu pārliecināts, ka es redzēju dievmāti. Es gribu, lai jūs palīdzētu man verificēt, vai tas ir no dieva vai nav. Bīskaps var izdarīt to pats, viņš var nozīmēt kādu garīdznieku, lai verificēt šo garīgo pieredzi, vai tā patiešām ir garīga pieredze, vai tā gadījumā nav bijusi halucinācija un tā tālāk. Un gadās, ka cilvēki atbild ļoti interesantus vārdus. A, ko tur bīskaps zina, a, ko tur priestri zina, viņi noslāpēs šo dieva dāvanu. Jā, līdz ar to es būšu viņiem opozīcijā. Protams, skaidri viņi to nepasaka, bet ar visu nostāju parāda, ka viņi būs opozīcijā pret baznīcu. Un šajā gadījumā rodas jautājums – vai tad Dievs varētu būt pretrunā ar sevi pašu? Tas nozīmē, ka viņš dāvāja šo cilvēkam šo dāvanu, šo harizmu, piemēram, dievmāte atklāja viņam kaut, kādas, kaut kādus noslēpumus, bet vienlaicīgi eh, baznīcā pateiktu nē, eh, tas nav pareizi, tev, tev tas nav jādara un tā tālāk. Man prātā nāk svētās Faustīnas garīga pieredze. Nezinu, vai jūs zinat vai nē, bet uh, Dažus gadu desmitus viņas dienas grāmata, šī skaista dienas grāmata, kas laikam ska, pat šeit stāv mana priekšā, <laughs> iztulkot jau uz latviešu valodu, ka šī dienas grāmata bija starp aizliegtu grāmatu, aizliegtu grāmatu sarakstā, arī baznīcā. No vienas puses viņas garīga pieredze tika um, sarakstīta, viņa arī varbūt, es neatceros, vai viņa iz, tika izdu, izdrukāta, jau izdota drukā, drukā vai nē, uh, man šķiet, ka, ka, ka bija, uh, bet uh, pāvests un uh, svētais ofīcijas bija aizliedzis šo grāmatu. Tikai vēlāk, dažus gadu desmitus vēlāk, pāvis Jānis Pavils II pēkšņi dabū šo, šo Faustīnas garīgo pieredzi un saka, ok, tagad mēs varam to lietot. Uh, rodas jautājums, vai tad Dievs uh, aizliedza viņai to darīt, vai tad Dievs uh, bija pretrunā ar to, ko, vai tad Dievs bija pret Svetas Faustīnas atklāsmēm. Uh, Šeit tas mums, protams, paliks noslēpums, bet man šķiet, tad mana personīga teoloģiska hipotēze, ka no vienas puses Dievs davāja Faustīni garīgu pieredzi, tas ir viens, no otras puses viņš pasargāja viņu no lepnības, jo viņa palika paklausīga un nomira nesagaidot, ka viņas garīga pieredze tiktu baznīcas atzīta par autentisko, uh, Un tikai vēlāk, kad pasaulē nobrieda tam, ka tai ir nepieciešama mācība par atgadinājums par Dieva žēlsardību, tikai tad šī dienas grāmata paliek viena no, neteikšu, ka lasītākām, bet ļoti pieprasīta grāmata visā pasaulē. Un šis dieva žēlsirdības kults kļuva tik izplatīts, ka mēs pulkst, daudziem no mums pulkstens trijos žēlsirdības kronītis, tas ir lūkšana, bez kuras jau nepaiet neviena diena. Bet bija nepieciešams šis ceļš. Un svētā Faustīne paklausīja savai garīgai vadībai, kaut arī no mūsdienu redzes punkta šķiet, ka viņam nebija taisnība. Kāpēc Dievs to bija pieļāvis? Kā es jau teicu, tas ir varbūt noslēpums priekš mums, nomirsim, uzzināsim, bet uh, mana skatījuma tas bija tāpēc, lai Sveta Faustīne pati niekristu lepnībā. Un īstenībā ļoti daudziem harizmātikiem uh, tas ir viena, viens no lielākiem draudiem – iekrist lepnībā, jo es taču zinu vairāk, es taču zinu labāk, ko šie negudrie, neizglītotie priesteri, kuri jau sen sen pabeiguši semināru un pēc tam nav izlasījuši nevienu grāmatu savā dzīvē, ko viņi tur var zināt, jo man taču runā svētais gars, ja? es taču gribu to sludināt. Ja? Bet šeit es gribu pateikt arī to, ko šodien, tieši šodien man bija lekcijas ar seminaristiem, to, ko arī pateicu viņiem šodien lekcijās. Ja kad kaut kāda harizma ir autentiska un nāk no dieva, un pēkšņi kaut kādas kļūdas dēļ vai kaut kādas ietiepības dēļ, e, tas, kas būtu atbildīgs par šī, šis harizmas atpazīšanu, bīskaps vai priesteris pasaka, nē, jaklu, tev jāklusē, tu nedrīkst, nedrīkst to sludināt, tad tas nekaitēs baznīcai. Noteikti nē, jo Dievs atradīs citus ceļus vai citus cilvēkus – Protams, ka pats cilvēks, pats priestris vai bīskaps arī būs atbildīgs, ka viņš nepielika pietiekami, pietiekami daudz piepūles, lai atpazītu šo dāvanu, bet no otras puses ir ļoti svarīgi atcerēties to, ka Dievs uh, nevar būt pretrunā ar sevi pašu. Tas nozīmē, ka, ja viņš davāja šo dāvanu, tad Dievs arī atradīs iespēju šo dāvanu realizēt, tā ka tas notika Svētas Faustīnas gadījumā. Atnāca pāvis, kurš atzina to viņas garīgo pieredzi Un tagad šī garīga pieredze kalpo mums, un mēs esam uh, priecīgi par to, ka svēta Faustīna tika atzīta par svēto. Tāpēc, ja pat šī autentiska dāvana vai autentiska harizma netiek atpazīta pareizi, tas baznīca nekaitēs. Baznīcai nekaitēs, bet no otras puses, ja kaut kas neautentisks tiek sludināts kā autentisks, nu tad jau rodas liela problēma – jo var, būt, par, var parādīties, ka cilvēks sāk sludināt daudz herēzijas. Protams, ir tāda lieta, ka brīžiem paklausies vienu otro sprediki jau, uh, šķiet, ka tur herēzijas robežas abrīžiem šīs robežas tiek škerš, e, e, tiek e, slaustas un priestries aiziet pa tālu, arī tādas situācijas gadās, bet tad tādā gadījumā bīskapam būtu jāpieskata savi priesteri. Var gadīties, ka arī viens otrs bīskaps pateiks kaut ko neīpaši saskanīgu ar baznīcas mācību, bet tāds jau viņa, viņa atbildība. Bet noteikti, ja es esmu pārliecināts, ka man ir dota kaut kāda īpaša dieva dāvana – ka man ir kaut kāda harizma. Tad šajā gadījumā noteikti svarīgs e, noteikums ir šīs harizmas pareiza atpazīšana. Un tas ir bīskapa un viņa nozīmēta cilvēka, priestara vai laja kompetencē un nekā cita. Atgadināšu, Dievs nav pretrunā viens ar sevi. Ja viņš kaut ko ir davājis baznīcai, tad baznīca ir pienākums arī mēģināt to atpazīt un izmantot. Tā kā tāda, tā izskatās šīs lietas – Ok, bet tagad mēs mēģināsim aiziet tālāk, jo es gribētu parunāt par dažam īpašam harizmatiskam dāvanam, kas visbiežāk parādās um, tieši tā saucamais harizmatiskās kopienas. Kāpēc es saku, saku tā saucamās? Jo īstenībā visas kopienas ir harizmatiskas, tikai notika tādā, lai tikai neņemiet, net, neņemiet par ļaunu, bet lai tikai nebūtu tā, kā šis vārds tika mazliet uzurpēts, tieši šo, kopie, šo kopienu uzrupēts, kuri nodarbojas ar tādu lūkšanas, kuri ieiet šai lūkšanas veidā, ko mēs saucam par slavēšanu un tā tālāk. Tieši tādas kopienas mēs mēdzam devēt par harizmatiskām, un es arī, es arī pieturēšos pie šī iedziena, bet no otras puses tikai mm, iezīmēšu, gribu tikai atzīmēt, ka visas kopienas ir harizmatiskas. Katra klostera kopiena, viņi ir savs harizmāts. Īstenībā arī laikam varētu pateikt, ka arī strādāt radio, tas arī ir harizmāts, un tie, kas ir iekļauti, tas būs komplements radio Marija, komandai, visi, kas ir iekļauti šī radio darbā, viņi arī ir harizmatiskā kopiena. Šī kopiena, kas realizē kaut kādu labumu, baznīcas labā. Tā kā visas kopienas ir harizmatiskas un nav lab vairāk vai mazāk harizmatisko kopienu. Bet, nu, atgriezīsimies tieši pie mūsu harizmatiskam kopienām. Kad notiek eh, slavēšana, kad notiek tas īpaša lūkšanas pieredze, ko mēs saucam par harizmatisko lūkšanu, pirmam kārtām var rasties trīs e, dāvanas, trīs, nevis viena, bet trīs dažādas dāvanas, ko mēs saucam par valodu dāvanām – Eh, īstenībā šeit ir eh, viena problēma, jo bieži vien mēs mm, darām tādu lietu, ka jaucam visu kopā, metam visu vienā katlā un taisam tādu, ne, mm, tādu neskaidrotu teoloģisku vinigretu, bet es gribētu tomēr atdalīt sastāvdaļas. Valodas dāvanas ir īstenība trīs – jubilācija, glosolālija un dāvana runāt ar svešām valodām. Atkārtošu jubilācija – glosolālija un uh, dāvana runāt ar svešām valodām. Pamēģināsim paskatīties uz katru no viņiem. Kas tas ir tā jubilācija? Jubilācija, ja mēs mēģināsim to iztulkot diezgan brīvi, mēs varam to nosaukt par slavēšanu. Un man šķiet, ka eh, harizmatīskajās kopienās tas ir visbiežākā dāvana, kas tiek dāvāta kopienai. Ko tas nozīmē? Ka tā ir lūkšana, kas tiek eh, runāta vai dziedāta, individuāla vai kopīgā, kura, kuras laikā notiek, eh, tiek izteikti kaut, kādi, kaut kādas skaņas, ja, kuras var būt līdzīgas valodai, bet, bet tajā pat laikā tie, na, tie nav nekāda valoda. Visbiežāk mēs to varam salīdzināt ar maza bērna um, skaņām, jo mazi bērni, kuri vēl neprot runāt, viņi jau izdod kaut kādas skaņas – Ja, viņi mēģina jau komunicēt ar šo pasauli, arī ar skaņām. Man ļoti patīk, ka kādreiz priesteris Arnis Mazilevskis bija to definējis tādā veidā, kad bērnam kaut ko vajag, viņš ieslēdz sirēnu un mamma uzreiz atnāk. Tas nozīmē, ka bērns komunicē ar skaņu, kaut arī šī skaņa nav nekāda valoda. Un īstenībā var gadīties, ka jubilācija, jeb e, šo skaņu izdošana, viņa arī notiek pieauguša cilvēka dzīvēm. Eh, protams, ka cilvēks ar to mm, nemēģina eh, nodot kaut kādu ziņu pasaulē. Cilvēks vienkārši mēģina ar skaņām izteikt savu slavēšanu. Viņš mēģina ar skaņām izteikt to, ko viņš pārdzīvo, kaut arī viņš nav spējīgs to ieterpt vārdos. Un īstenībā ir lietas, kuras mēs neesam spējīgi pat uh, vārdiem nodot, ja, jo vienkārši notiek tāda, es negribu teikt, emociju plūsma, jo tas ir kaut kas dziļāks nekā tikai emocijas, bet cilvēks ar šīm skaņām arī lūdzās. Mēs e, varam sastapt tādu e, svētā apustuļa Pāvila formulējumu, kad mēs nezinām, kā lūgties, tad svētais gars pats lūdzās mūsos ar skaņām, ar kaut kādām skaņām, tas, protams, arī mans brīvs tulkojums, ar skaņām, e, kas nav, ko nav iespējams izteikt vārdos. Un jubilācijā mēs varētu pateikt, ka tas ir tas, ko arī definē svētais apustus Pāvils, ka tā ir lūkšana, kuru mēs neesam spējīgi ietvert vārdos, bet tik dziļi to pārdzīvojam, ka mēs nevaram par to klusēt. Un tā ir ļoti brīnišķīga lieta, eh, kas notiek um, harizmatisko kopienu lūkšanas laikā. Es pateikšu arī to, ka man arī pašam ir personīga pieredze uh, arī būt um, harizmatiskajās kopienās, uh, Sava laikā es piederēju pie uh, svēta atjaunošanas svētā garā, svētajā garā kopienas pie Ļublinas Katoļu universitātes, un uh, vienmēr, kad es, es nekad neesmu lūdzies ar glosolāliju, ja laikam Dievs nav devis, varbūt tas ir kaut kādi mana, manis paša kompleksi, nezinu, neesmu par to pat domājis, bet kas man ļoti patika, kad notika tieši um, šī jubilācija lūkšanas laikā, kad tas bija tik saskanīgs – Tur nebija nekādas kakofonijas. Jā, katrs dziedāja pa savam, bet tas kopā skanēja kā ļoti skaists akords mūzikā. Jā, tas bija dziļa tāda sinhronizācija, ka sākās varbūt viens otrs sāk lūgties ar jubilācijas lūkšanu, un pēc tam tiek iekļauta gandrīz visa kopiena, un kaut kādā brīdī tas apklust vienā brīdī. Kaut arī neviens nebija devis zīmi, ok, beidzam, ja? jo kad, kad dirigents Kad viņš dirigē kori vai dirigē kaut kādu orķestru, tad viņš izdara tādu žestu un viss apklust. Visi zin, ka tagad jāparstai spēlēt vai dziedāt. Bet šajā gadījumā nav nekāda žesta. Viss notiek tik spontāni, un tāpēc arī šī lūkšana, viņai ir ļoti daudz arī tādu augļu, jo uh, tas var, var rast tādu kopienas vienotību, varētu to pateikt. Ja kā pateicoties tai lūkšanai, no vienas puses lūkšana tiek dziļi izdzīvota, tiek iekļauta arī mūsu emocionāla sfēra, bet no otras puses tas veido arī ļoti mm, dziļu vienotību starp kopienas locekļiem. Ja, tas nozīmē, ka arī šajā gadījumā pats svētais gars ir tas, kurš šo mīlestību ļauj praktizēt, un tas ir brīnišķīga lieta. Ja. Bet šeit mēs varam arī atrast dažas lietas, kuras nav īpaši patīkamas. Es mēģināšu tikai iezīmēt dažas, atvainojiet, <clears throat> dažas bīstamas lietas, kas var notikt. Pirmam kārtām, ja cilvēks nav sagatavots šai lūkšanai, viņam tas var likties dīvaini. Un tāpēc, kad uh, atnāk kaut kādi jaunie uh, locekļi kopienā, kura ir jau pieradusi lūgties ar glosolā, ar, ar piedod jubilāciju, uh, tad šajā gadījumā uh, ir problēma, ka viņi var būt šokēti, un līdz ar to pirms šo lūkšanu sākt praktizēt arī kopā ar viņiem, ir nepieciešama tāda paskaidrošana, kas tas ir, kas tas ir par to lūkšanu, kā, kā, kā viņa darbojās, ja, kas ar cilvēku notiek šīs lūkšanas laikā. Un tā kā, tā kā ir nepieciešama katehēze, vienmēr ir nepieciešama katehēze, kad es, kā es saku. Tālāk var gadīties arī tas, ka pati kopiena ka pat, pat, pat, patī pašā šajā kopienā šī lūkšana var dominēt visu. Jo tas nav tikai vienīgais lūkšanas veids, taču, vai ne? Ne tikai jubilācija, ir arī glosolālija, varbūt arī pravietojumi, ir arī, ir arī adorācijas lūkšana, ir arī galu galā mutiska lūkšana, ir, lit, ir liturgiska lūkšana, bet var gadīties tajās kopienās, ka jubilā, uz jubilāciju tiek uzlikts tik liels akcents, ka tā aizņem gandrīz visu lūkšanas laiku. Šeit arī atbildīgiem par kopienām būtu eh, mm, jādomā, kā darīt tā, lai šī lūkšana nebūtu dominējoša. Tā ir svarīga daļa, bet jautājums vai ir vissvarīgāka. Nākoša lieta, kas varētu būt, mm, un kad tad bīstamība, kas varētu būt, ka cilvēki arī var simulēt šo lūkšanu. Īstenībā katru lūkšanu ir iespējams simulēt, un neviens no ārpuses nesapratīs, vai cilvēks patiešām lūdzās vai nē. Jo, piemēram, var gadīties tā, ka cilvēks arī grib, lai viņam būtu šī dāvana, bet viņas nav. Un šeit es arī atgriežos pie manis, manas personīgas pieredzes. Es neesmu pieredzējis uh, jubilācijas lūkšanu. Es neesmu pieredzējis to, ka uh, Dievs arī mani pamudina lūgties ar skaņām, ko nav iespējams ietērpt vārdos. Vienkārši nav devis. Un kaut kādā brīdī, kad es piedalījušies kopienās, un es runāju vēlāk ar vienu no jēzuītu tēviem eh, Ljubljanas universitātē, ka, kāpēc man tas nav, ja, ka, jo es taču arī gribu, ja, bet man ir kārdinājums arī darīt tā, kā visi, bet es jūtu, ka tas nebūtu, jūtu, es saprotu, ka tas nebūtu autentisks, tas nebūtu kā no manis, tas būtu tāda simulācija, vienkārši lai, vienkārši, lai būtu tāds kā citi. Uz ko viens gudras jēzuītu tēvs, ja es nemaldos, viņš tagad kalpo Armēnijā, Viņš teica tā, ka klausies, ja Dievs tev nav devis, tas nozīmē, ka tev nas, tas, tas nav vajadzīgs. Tev nav jābūt tādam, ka visi, jo Dievs varbūt vēlās tevi redzēt savādāku lai tu būtu šajā kopienā un lūgtos klusumā. Un tas mani nomierināja, un tas arī uh, lika man aizmirst pat visām domām, lai šo lūkšanu simulēt, lai būtu kā visi. Tā kā noteikti nevajadzētu, nevajadzētu simulēt šo lūkšanu. Un pēdējā lieta, uh, ka mēs varam iekrist arī zināmā mērā eh, tādā teoloģiskajā kļūdā, jo, ja es šajā šīs lūkšanas laikā, ja šī lūkšana notiek, tas nozīmē, ka obligāti tas ir svētā gara dāvana. Tas ir diezgan, diezgan slidens temats, bet es gribētu pāris vārdus par to pateikt, jo tas īstenībā skar katru lūkšanu. Jāsaka skaidri, ka nepastāv labāka un sliktāka lūkšana. Lūkšana vai nu tā ir, vai nu tās nav. Bet var gadīties, ka lūdzoties un Dievs var pamudināt mūsu naturālas spējas. Jā, tas nenozīmē, ka ir notikusi kaut kāda pārdabiskā svētā gara izliešanās, ka vienkārši Dievs pamudina mūsu psihiku, lai mēs arī dziļi pārdzīvotu šo lūkšanu. Kaut arī, arī šeit ir svētā gara klātbūtne, bet obligāti jāpasaka sekojoša lieta. Ja šis lūkšanas nav, e, piemēram, kopiena nav nobriedusi vai nu šodien neiet, tas nenozīmē, ka mēs nelūdzamies un svētā gara nav. Un varbūt otrādi, var gadīties situācija, ka daļa no kopienas šo lūkšanu tikai simulē. Var gadīties, ka visa kopiena šo lūkšanu simulē. Un tad rodas jautājums, vai tur ir svētais gars. Ja simulācijā viņš jau nepiedalīsies. Protams, ka tas ir eh, vienmēr, katrs gadījums ir atsevišķs un nav viena mērauklā, ar kuru mēs varētu pilnīgi visas lūkšanas izmērīt, bet es gribu pievērst uzmanību vienam gadījumam, par kuru, jāsaka godīgi, es biju sašutis – Es net nesaukšu, nesaukšu vārdus un nu, uzvārdus, protams, es pat nesaukšu vietas, bet es atceros, ka es arī kā garīgais vadītais man bija e, jāpalīdz vienam e, cilvēkam, es pat nesaukšu dzimumu, jo ne, ne par to iet runā, lai runātu par dzimumiem, kurš bija ņemis dalību arī tādas harizmatiskas e, lūkšanas lūkšanās, ko vadīja atkal kāds no tur atbraukušiem uz Latviju viesiem, jo mums ir ļoti liela tāda, tāda vēlēšanas saukt viesus. Un, eh, kad notika šī lūkšana, šis pats eh, cilvēks, kas eh, šo jubilācijas lūkšanu vadīja, kurš ierosināja, kurš arī pamudināja, kurš arī to vadīja, viņš, viņš gāja pie katra cilvēka, kas lūdzās, un vienam teica, tu lūdzies svētajā garā, pie otra pienāk, tas arī lūdzas, un viņš saka, tu nelūdzies svētajā garā. Ja? Un kad viņš pienāca pie šī cilvēka, kurš lūdzās, tāpat kā visi ar jubilāciju, un pats cilvēks bija pārliecināts, ka viņš lūdzās autentiski, viņš nesimulēja, un kad viņš dzird no tā cilvēka, kurš vada šo kopienu, ka tu nelūdzies svētajā garā, viņš saka, nu man nokrita rokas, Nē, nu, man vairs negribējas tur būt. Un man rodas jautājums, vai kad bija kritērija? Diemžēl es nebiju klāt, bet es pajautātu šim vadītājiem, kad ir kritērija, kad tu saprati, ka tas ir svētā gara un tas nav no svētā gara. Jābūt ļoti uzmanīgam, lai izteiktu uzreiz tādus spriedumus, un es arī, protams, eh, pat ja es ņemšu dalību kaut kādās jubilācijās, es noteikti nevēlēšos darīt spriedumu, vai tā ir patiesa vai nē es, es ticu, ka svētais gars darbojas, bet no otras puses svarīgi atcerēties, lai nedarītu arī tādus lēdzienus, ka tas noteikti no svētā gara, vai tas nekādā gadījumā nav no svētā gara. Jo kad ir tie kritēriji? Tas ir ļoti dziļš jautājums, uz kuru es diemžēl šodien nevarēšu atbildēt, jo laiks skrien. Es došos pie nākošās valodas dāvanas. Tā ir glosolālija. Un šeit, kaut arī arēji glosolālija, izklausās – Tāpat kā jubilācija, tomēr šeit ir zināma atšķirība, jo, ja no vienas puses cilvēks izdot arī skaņas, kuras ir valodai līdzīgas, eh, bet eh, viņai, eh, bet neviens šo valodu nesaprot, ja, jo šī valoda neeksistē, bet tomēr šim skaņām, ko izsaka cilvēks, ir sava jēga. Tas nozīmē, ka tas nav skaņas, ka bērnam – Ja, kaut arī, kad bērns kliedz, noteikti arī šai skaņai ir jēga, jo viņš sauc mammu, jo viņam kaut kas skaišs. Uh, ja, ja jubilācijas gadījumā tas ir tikai prieka izpausme. Ah, ja, kad brīžiem mēs kaut ko iera, ieraugam brīnišķīgu, mēs arī pasakam ah, ja, un šis aks, ah, drīzāk nozīmē mūsu attieksmi. Bet, kad notiek glosolālija, tas nozīmē, ka cilvēks um, vēlās kaut ko pateikt. Ka cilvēks ir tik dziļi iegājis lūkšanā, un īstenībā tas ir ļoti reti, kad tas notiek, es gribu to pabrīdināt, eh, tad šajā gadījumā eh, cilvēks vēlās kaut ko pateikt. Ja? Kaut arī viņš nevar šo izteikt um, tādā normālajā valodā. Un līdz ar to, kad notiek glosolālija, vienmēr vai gandrīz vienmēr kopienā jāparādās arī cilvēkam, kuram būtu dāvana, lai šos, šo valodu e, izskaidrotu. Apostulis Pāvils kādreiz uh, rakstīja, ka es labāk pateikšu piecus vārdus saprotamā valodā nekā piecus tūkstošus nesaprotamā valodā. Ar to viņš, viņš jau nepateica, ka glosolālija tas, ir būtu, tas būtu slikti vai jubilācija būtu slikti. Bet, bet glosolālijas gadījumā, ja patiešām ir kaut kāda mm, kaut kāds message, kaut kas, ko cilvēks gribētu, pateicoties savai garīgai pieredzei, pateikt kopienai vai vadītājam, uh, Vienmēr jāatrod, jāatrod arī personu, kurā, kurai Dievs dotu dāvanu, lai šī persona varētu paskaidrot. Un, protams, es tagad jums nevarēšu pastāstīt dziļāk, jo laiks ātri skrien uz priekšu, viņš ir ļoti nežēlīgs. Bet uh, parasti tas notiek tā, ka jāpienāk tam cilvēkam, kurš pateiks, es varu paskaidrot un jāsaskaņo šī lieta ar grupas vadītāju. Jo arī šajā gadījumā mēs var būt, varam būt uh, varam iekrist uh, tādā kārdinājumā, lai šo dāvanu simulētu. Un šajā gadījumā tam cilvēkam, kurš atbildīgs par kopienu, kurš lūdzās kopā, bet kuram ir baznīcas misija, es pateikšu mazliet patetiski, baznīcas misija eh, šo kopienu uzraudzīt, viņam ir pienākums pat pamēģināt uh, atpazīt, vai tas ir no Dieva, vai tas nav no Dieva. Ja cilvēks lūdzās ar glosolāliju, un pienāk kāds, kuram, kurš uzskata, ka Dievs viņam tajā brīdī ir devis dāvanu atpazīt šo valodu, tad lai viņi pačukstās savā starpā, lai tas cilvēks pasaka vadītājiem, klausieties, man šķiet, e, es to pārdzīvoju, un man ir tāda vēlēšanās pateikt jums, ka Dievs vēlās caur šo cilvēku pateikt to un to. Un tad pašam vadītājam ir pienākums atpazīt, vai tas būtu jāpasaka kopienai vai nē. Un šeit mēs varam pielietot to pašu kritēriju, par kuru mēs bijām runājuši arī runājot par harizmātiem vispār. Pat ja uh, vadītais kļūdīsies un pateiks, ka nu, nav jāsaka, bet tas būtu obligāti jāpasaka, Dievs atradīs arī citu iespēju. Jā, protams, baznīcas mācības ietvaros. Bet no otras puses, ja gadījumā šis cilvēks mm, ja vadītais atpazīst, ka tas būtu jāpasaka, nu tad arī kopienai tiks paziņots. Un kriteriji ir tādi, ka parasti šis message, jeb šī, šī negribu teikt atklāsme, jo šajā gadījumā tā nav nekāda atklāsme, bet šī informācija vai šis veistījums noteikti vien, viņš vienmēr būs Pirmkārt, viņš skars garīgu realitāti. Viņš neskars kaut kādu materiālu realitāti. Noteikti nevar būt pravietojuma, lūdzu, varbūt sametīsimies man uz biļeti vilcienā, ja, vai varbūt sametīsimies kopā, lai, man, lai es veselu mēnesi varētu nestrādāt un apmaksāt dzīvokļa rēķinus. Nu, noteikti nē. Vai, mūs, vai mēs uzbūvēsim šeit baznīcu vai kaut kādas citas pat vislabākas lietas. Tas noteikti skars garīgu realitāti. No otras puses, tas parasti skar kādas cilvēka vai kādas kopienas vai arī baznīcas dzīvi. Tas nozīmē, ka tas būs, um, uh, tas mērķis būs kaut kādas kopienas vai baznīcas vai kādas personas labums. Ja. Piemēram, tagad es mēģināšu izdomāt, ka kāds sāk pravietot, uh, kādam ir glosolālais dāvana, kāds aiziet pie vadītājiem un saka, klausties, man ir pārliecība, ka viņš runā to un to, vadītais atpazīst, un var gadīties, ka šī, šis pravietojums adresēts kādai personai. Piemēram, kāds ļoti pārdzīvo, ka viņš ir ļoti slims. Ja, un Dievs var dot mierinājumu vārdus un pateikt, klausies, pat ja tu esi ļoti slims, es esmu kopā ar tevi, nebaidies. Noteikti nebūs tā, ka Dievs pateiks, ka es tevi obligāti dziedināšu. Ja, nu šeit jābūt ļoti uzmanīgam, jo a, kas notiks, ja notika simulācija. Ja. Tāpēc e, šeit vienmēr priekšgalā ir tas garīgais labums. Ja. Tas, kas attiecas uz miesu un šīs pasaules realitāti, tas ir atstāts arī cilvēku rīcībā. Ok, nu pamēģināsim paiet mazliet tālāk, bet šeit jau būs mums vieglāk. Runāšana ar svešām valodām, tas ir trešā valodas eh, faktiski dāvana. Un šeit ir ļoti vienkārši. Dievs var dāvāt, un tas ir ļoti liels retums starp citu, bet Dievs var dāvāt arī kādam cilvēkam uz kādu īsu laiku spēju saprast vai runāt tādā valodā, kuru viņš nekad nav mācījies savā dzīvē. Vienkārši, lai būtu kaut kas garīgais labums. Bieži vien tas var būt saistīts ar evangelizāciju. Es nevaru iedomāties situāciju, eh, kurā varētu šī dāvana tik, tik dāvāta, bet varu pieļaut, ka, ja gadījumā pasaulē ir palikušas kaut kādas ciltis, um, kuras vēl nav dzirdējušas labu vēsti par Kristu, un ja kāds uzdrošināsies braukt pie šiem cilvēkiem un vēl nezinās viņu valodu, Ja, bet Dievs var jau dot to pirmo pamudinājumu šim cilvēkam, lai viņš varētu runāt savu valodu un viņi pēkšņi viņu saprastu. Vai otrādi, Dievs varētu dāvāt tādu dāvanu, ka viņš pēkšņi sāks iz īsāku laiku runāt, eh, runāt eh, šo, šo, šīs cilts valodā. Protams, tas nav nekāda panacēja, lai nemācīties valodas, jo normāla kārtībā valodas būtu jāmācās, un Dievs to vietā mums nedarīs, kaut arī viņš to varētu izdarīt. Bet arī šodien baznīca runā ļoti daudzās valodās, tāpēc tas noteikti nav vairāk problēma. Es skatos, ka laiks jau tuvojas noslēgumam, un es gribētu tikai pateikt jau um, pēdējo, pašu pēdējo lietu. Es gribētu pateikt par pravietošanu. Uh, pirmām kārtām pateiksim skaidri un godīgi, ka pravietošana bibliskajā nozīmē nenozīmē nākotnes pareģošanu, jo arī pravietošanas gadījumu var notikt arī harizmatiskas uh, lūkšanas laikā vai harizmatiskas kopienas dzīvē. Starp citu, gribu tikai piebilst, ka īstenībā visos laikos baznīcā tas ir bijis, ja, bet eh, problēma bija tanī, ka šī harizmatiska lūkšana, jeb to, ko mēs saucam šodien par harizmatisko lūkšanu, tika praktizētas klosteru, tika praktizēts klosteros, ja, un kopienās bija gan arī pravieši, gan arī e, tie, kas varēja dziedināt, arī, gan arī glosolālie, gan arī jubilācija un citas, eh, lūk, citi lūkšanas veidi. Bet katrā ziņā pravietojums tas ir Dieva pamudinājums, lai interpretētu to realitāti, kas mums ir dota šodien. Es tagad negribu iedziļināties, jo nepaspēšu jums pastāstīt, kā notiek pravietojumi, bet es pateikšu tikai par pašu būtību. Dievs darbojas pasaulē arī šodien, un kaut arī patiešām es varētu pateikt, un mēs sakam teoloģijā, ka to, ko Dievs vēlējās mums pateikt, viņš visu ir pateicis Kristū, un pasaulē vairs nav nepieciešamības pēc kaut kādiem īpašiem pravietojumiem vai pēc kaut kādam īpašam jaunām atklāsmēm, jo Kristū ir atklāts jau pilnīgi viss. Nepavēlti mēs Jēzu Kristu saucam logos, vārds. Ja. Bet e, noteikti cilvēkiem, cilvēkiem, tāpat kā katrai lidmašīna, ir nepieciešama korrigēšana viņa lidojumā. Jo noteikti cilvēks var novirzīties no kursa, aizmirst kaut ko un tā tālāk. Un, protams, ka Dievs pamudina kādus cilvēkus papravietot. Un es jums pateiktu, tagad pateikšu tādu interesantu lietu, par kuru noteikti neviens no jums vai daudz no jums nekad nav aizdomājušies vai visi šajā baznīca ir pravieši? Un atbilde ir jā, mēs visi esam pravieši, jo mēs visi ņemam, dali, ņemam dalību Jēzus Kristus pravietiskajā misijā. Priete, priesteris pravieto tādā, tā, tajā brīdī, kad viņam tiek uzticēts runāt sprediki vai mācīt katehēzi. Es jums pat pateikšu vairāk, pat šodien sežot šeit pie mikrofona, es to uztveru ne tikai kā programmas vadīšanu, bet arī kā manu kalpojumu ar, pravieto, ar pravietošanu, tajās spējās, kas man ir dotas no Dieva. Tāpēc Dievs pamudina cilvēkus, lai interpretētu šodienu Dieva vārda gaismā, interpretēt šodienu visaugstākā labuma, pestīšanas gaismā. Un visi pravietojumi, tas ir tagad visbiežāk, pateikšu tā, visbiežāk, jo negribu teikt, ka visi nedrīkst tā generalizēt, bet visbiežāk ir tagad, tagadnes um, interpretācija, lai gūt vēl lielāku labumu. Un, protams, tie pravietojumi var izpausties ļoti dažādi. Pat viss e, garlaicīgākais predikis var būt pravietojums man. E, pat vislabākas, viskaistākā uzruna var būt pravietojums man. Pat glosolālija ja, un arī valodas atpazīšanas gadījums var būt pravietojums man vai pravietojums kopienai, vai pravietojums visai baznīcai. Bet ļoti svarīgi, ka tā nav nekāda jaunās, atkl jaunās atklāsmes pasludināšana. Visu, ko Dievs vēlējies, viņš pasludināja Kristu. Un šeit, jau noslēdzot, es gribu pievērst uzmanību atkal tam pašam kritērijam, e, ka Dievs nevar būt pretrunā ar savu baznīcu, darbojoties pravieta, pravieša dzīvē un darbojoties baznīcas dzīvē. Tie vienmēr būs sinhronizēti, un katrs pravietojums Э, viņam jābūt padotam baznīcas mm, spriedumam, vai patiešām tas nāk no Dieva vai nē. Un arī pat, ja pravietojums ir autentisks, bet, e, nu, baznīcas cilvēki kļūdījās un neatpazina to kā, kā autentisko. Tas nav, tā nav problēma, jo šajā gadījumā tik un tā Dievs uh, atradīs veidu, kā savādāk paziņot to, ko viņš vēlās paziņot. Un no otras puses, e, pat ja tas ir neautentisks, un baznīca, baznīca to atpazīst, ka neautentisku, tad ir paldies Dievam, ka tas netika pasludināts. Tā kā, ja labums netiek realizēts, tā nav traģēdija, bet ja ļaunums tiek realizēts, tad jau ir problēmas. Nu ko, dargi draugi, es ceru, ka jums, es jums parāk nesabojāju šo vakaru ar ar tām lietām, ko es biju jums sagatavojis, bet man likās, ka bija svarīgi arī paskatīties uz svētā gara darbību, arī caur to, kā viņš darbojas caur tiem tā saucamajiem neparastajiem harizmātiem, neparast, neparastajiem harizmām. Un es ceru, ka tas bija pamatošs un arī vienam otram arī palīdzēs dzīvē turpmāk. Nu, bet mēs ar jums redzēsimies atkal vai dzirdēsimies atkal pēc mēneša 2. aprīļā, pirmdienā, pulksten 16. un tad, tad gan jau jūs uzzināsiet, par ko jaunu vai par ko, var, par ko veco es vēlēšos jums pastāstīt. Turieties, dargi draugi, luksimies viens par otru un ar Dievu. Čau! Čau! Šeit Tēvs Dmitrijs un programma Ārpus ramjiem. Teoloģija un dzīve nav tik vienkāršas un mēs būtu arī interesantas. Pamēģināsim paskatīties plašāk uz to, kā mēs ticam un kā dzīvojam katru otro mēneša pirmdienu, 2016. Radio Marija Latvijā. Šis raidījums varēja izskanēt pateicoties klausītāju ziedojumiem Radio Marija Latvija uzturēšanai. Paldies par tavu atbalstu!